Želimo vam radovednih 60 minut. Bye. Za misel. Za misel. Umetnost ne reproducira, kar vidimo. Naredi, da vidimo. Paul Klee. Morana Kušič je študentka filozofije na Filozofski fakulteti v Reki in predsednica tamkajšnjega študentskega filozofskega društva Furja, trenutno pa v okviru študentske izmenjave gostuje na Filozofskem oddelku pedagoške fakultete v Mariboru. U kratkem intervjuju, ki smo ga pripravili ob priložnosti filozofskega dueta, je spregovorila o dejavnosti društva in svojih pogledih na filozofijo. Znači, ja sam student četvrte godine filozofije i pedagogije na Filozofskom fakultetu u Rijeci u Hrvatskoj. Aha, u Mariboru sam trenutno na studentskoj razmjeni. Ovaj, preko suradnje naša dva fakulteta, to je naša e, sveučilišta u Riječici i univerziteta u Mariboru. taj način sam došla ovdje, htjela sam malo i primijeniti okolinu i vidjeti kako izgleda studij filozofije u nekom drugom gradu. I eto, Maribor je bio e, doista e, jedini izbor. Ovaj, <laughs> to onda nije bio izbor, ne, to je bila prilika koju sam mogla prihvatiti ili propustiti, Ideja o razmjeni mi nije napadala na pamet dok nije došla ta prilika da se ovaj, prijavim. Kako se ti ovdje, ali je tako... Pa sličan je studij, to je analitički studij, problemski pristup, samo što mi ipak više malo se držimo nekakvog povijesnog konteksta. Eh, on više diktira eh, kamo će se razvijati eh, ta problemska nastava. Dok sam ovdje primijetila da je sve nekako baš u korist tog problemskog pristupa. Kod nas malo više to hibridno, ne? Imamo nešto više povijesti filozofije tokom studija. Skoro dvostruko više. To je, to je razlika. Hmm. Udruga studenata filozofije Furija djeluje u Rijeci već pet godina i u tom periodu realizirala je nekoliko uspješnih projekata. Trenutno sam ja na funkciji predsjednice te udruge. Ovaj, na to mjesto došla sam nakon jednog e, zaista izvrsnog kolege koji je od e, naše udruge učinio ovaj, u stvari jednu vrlo uspješnu organizaciju, reći ću to tako i postavio na noge mnoge projekte, pa između ostalog i Međunarodni studentski simpoziji u Gorskom Kotaru u Hrvatskoj. E, dakle, društvo postoji već pet godina, osnovali su ga e, studenti prve generacije odsjeka za filozofiju u Rijeci. Dakle, kada se osniva odsjek, tada su studenti došli na ideju osnovati paralelno jednu udrugu možeš malo pisati to je dejavnosti koja radi društvo. To je jedina dejavnost da je ovaj simpozij ima... Pa inače u našem statutu stoji da je u našoj djelatnosti i promicanje e, znanstvenog istraživanja na području filozofije, promicanje filozofije kao takve, organiziranje znanstvenih skupova, omogućavanje e, suradnje sa drugim fakultetima, drugim i odnosno studentima filozofije izvan našeg grada i izvan naše zemlje pa u stvari mi nekako spontano i djelujemo prema tom statutu kojeg su ovaj, osnivači tako zamislili. Kakva je, kakva je odzivnost studenta? Mislim, kako, oni se, kako su oni sprijeli ovo društvo? Pa sudjelo je samo e, jedna mala grupica studenata i njih je isto dosta teško bilo nagovoriti, ne nagovoriti, već motivirati za neke ono, osnovne stvari Međutim, neće biti tako stroga, ima ljudi koji su spremni raditi, koji imaju mnoge ideje i žele ih realizirati. E, međutim, u nekakvom e, općenitom smislu čini se da se studentima e, da studentima nije uvijek drago svoje vrijeme ulagati u, stvari kao što su udruge. Dakle, u nekim neprofitabilnim organizacijama. I kakva je mentaliteta študenta u Hrvatskoj? Po tvome mišljenju? Po mom mišljenju su studenti u Hrvatskoj prije svega uobraženi. <laughs> Moram to ovako malo reći. Mislim da su obraženi i da očekuju od svoje diplome e, mnogo, a da možda nisu svjesni da iza nekih diploma, iza nečih diploma ne stoje niti znanja, niti vještine, niti sposobnosti. Tako da sigurno je e, nekakva masa, e, ta studentska ovako dosta, pa rekla bi čak i prepotentna, jeli. E, s time da je filozofski fakultet, što, nije možda sasvim u redu, trenutno na jednoj margini. Dakle, to je jedan fakultet kojem se ne posvećuje nikakav medijski e, interes, nikakva medijska pažnja. To je jedan fakultet koji se u očima ljudi ne doživljava kao nešto ozbiljno, i ne doživljava se kao da se tamo uče stvari koji će e, biti korisne u životu. E, one koje se gledaju kao korisne su prije ekonomija, hoteljerstvo, e, pomorski fakultet, medicina naravno, pravo.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 sada i sa eh, Mariborom, sa slovenskim izložbanjem, kako gledaš na razliku između Hrvatske Pa mislim da je razlika dosta velika samim time što ovdje studenti nisu dužni biti na predavanju. Ovaj, mi smo često, što visi o profesoru, ali vrlo često smo dužni biti. Imamo velikih problema kada nismo na predavanjima. Se ti da ima to kakav e, učinak ako moraš da budeš prisutan? Pa da li to proizvodi neke rezultate u Hrvatskoj? Pa mislim da u, po smislu, mislim da ne proizvodi nikakav napredak u pogledu kvalitete. Mislim da možda stvara na neki način radne navike ljudi, jer oni se doista e, izvježbaju, pogotovo na nekim studijima kao što je pedagogija, to je moj drugi smjer, izvježbaju se na jedan srednjoškolski princip pisanja radova, eseja, e, kontinuiranog čitanja nekakvih domaćih zadaća i tako dalje. Tako da nije sasvim loše da, da ljudi sudjeluju. Ali mislim da kvaliteta tog znanja nije veća s obzirom na sudjelovanje. Mislim, svi smo mi dovoljno sposobni e, izgraditi nekakve e, stavove prema svijetu i steći neka znanja o tome kakve stvari doista jesu, koristit će se, internet i koristit će se internetom i televizijom, radijom, časopisima. Tako da, e, mislim, to što studenata nema u Mariboru, ništa ne govori o njima, oni su možda puno kvalitetniji od riječkih studenata. To je činjenitno stanje koje ja ne znam. Ovdje u Mariboru ima nekakva prevladujući trend mm -hmm. studenta u svim mhm. ne samo ovo u Aha, e, pa to. Ali je nešto tako i u Hrvatskoj. Pa studenti se, pokazalo se, ne odazivaju baš na kulturna događanja u gradu. Kako na ona, reći ću pod navodnicima, važna kulturna događanja, kao što su razno razni festivali, jel tako, kazališni, kao što su, e, ne znam, nekakve književne večeri, sve ovo što organizira e, studentska populacija, dakle, neka, <laughs> reći ćemo, odrasla populacija, niti na, na takva događanja ovaj, se studenti pretjerano ne odazivaju. A na ono što organizira e, naša udruga pokazalo se također e, se ne odazivaju u velikom broju. To je uvijek troje do četvero ljudi. Mene zanima kako pa ti e, razmišljaš o filozofiji danas? Kako ti misliš da gdje, gdje je mjesto filozofije u tvojom Mm, pa mislim da je mjesto filozofije gotovo u svakoj grani ljudskih djelatnosti. Filozofija ima nekakvu etiketu da je nepotrebna. To me da, ono često ljudi kažu pa neće filozofija spašavati živote ili pa neće filozofije mijenjati svijet. A upravo je to to. Pa zašto, je to tako postalo ono, pravo Pa dobro, neću sad zvučati ovako, ne bih željela zvučati elitistički, ali činjenica su ljudi često neobrazovani. I em što ne poznaju e, književnost ono, e, vlastite zemlje, ne poznaju niti povijest, e, a filozofija im je doista zadnja rupa na svirali. uopće nemaju nekakvu ideju gdje bi smjestili filozofiju kao takvu. Tako da to je jedna prepreka, jedna barijera u glavama ljudi što ne znaju što je to filozofija i na neki način je se boje. Boje se i često ju nazivaju demagogijom. Nekom demagogijom koja ih, osim što ih plaši, ih iritira. Ne, ne mogu joj se nikako oduprijeti kada im neko dođe koji je pod navodnicima filozof, jer ih on, kako bi rekla, samelji ih argumentima za čas. Tako da to je taj neki... Eh, pučki stav prema filozofiji, a s druge strane ovaj e, e, nekakav akademski stav prema filozofiji, kako druge znanosti gledaju filozofiju, ovaj isto nije previše pozitivan. Recimo kad je reč o, bioetici, ne? Često se znanstvenici šale i crtaju se i karikature na tu temu, da bioetika uz jedan mali e, Dakle, imamo kao bioetiku kao jedan ogromni neboder. A ona se nalazi iz jedan vrlo mali e, laboratorij, više kao neku stračaru. Dakle, imamo e, nešto što se doista radi u znanosti i onda imamo filozofe koji izmišljaju nebodere. Ne? Je to jedan od motiva koji je bio uzadio? Je. Pa to je jedan od motiva, barem onih naših djelatnosti koje mi trenutno imamo, a imamo ih nekoliko, osim tog međunarodnog e, studentskog simpozija, E, bavimo se tako nekakvim projekcijama filmova, projekcijama e, koncerata, slušaonice glazbe, pa tu je zbornik radova e, našeg simpozije. Slično, dakle sve to što nekako radimo, želimo podići razinu ovaj, upućenosti u filozofiju, u kulturu, u umjetnost. Tvoj stav, šta ti želiš postići u filozofiji, kakvi su tvoji planovi? Pa <laughs> moram reći da sam se često dvoumila oko toga šta bih željela postići u filozofiji od toga da sam je htjela zauvijek ovaj, napustiti, ako se to uopće može, ovaj, jer filozofija je takva jedna stvar koju nekad eh, poželite reći da, da, vas je razočarala, ne? Ali to su takvi trenuci u kojima se svi ponekad nađemo koji studiramo filozofiju, to je valjda dio našeg križnog puta, ali eh, općenito voljela bi se vidjeti u filozofiji no ne mogu reći da je to jedino što bi me u životu usrećilo. Ne želiš akademski, raditi na Pa to je zanimljiv posao koji s jedne strane ono, omogućava i slobodu i priliku za, za, da, za kreativnost, ono, razvijanje vlastitog nekakvog potencijala bez neke čizme autoriteta koju imamo na većini drugih, o, većini drugih područja. Međutim, E, i to ima ono svoje e, kako bi rekla negativne strane i to je jedan isto tako neprestani rad. Kaži mi ova, čime se baviš? Pa ja se u principu najviše bavim estetikom. E, jedno vrijeme me zanimala filozofija uma, taj interes još uvijek postoji, međutim, evo, malo sam to zanemarila u korist estetike. I to, to bi otprilike bila ta dva područja koja bi voljela u životu raditi. A motivi? Pa motivi su nam nekako osobni, estetika mi je bliska zato što se e, recimo cijeli život na neki način bavim malo i umjetnošću. To, jedno vrijeme sam čak željela studirati e, dizajn ili, grafiku na akademiji, međutim taj pokušaj je propao, to jest nisam se uspjela upisati na taj faks. Ovaj, tako da to je recimo što se tiče estetike, nekakva bliska mi je to disciplina. A filozofija uma me zaintrigirala odmah na početku kad sam se upoznala s ono nekakvim prvim tekstovima i onda me je to me bilo uzelo i dosta dugo mi je bilo zanimljivo. The force is with you, young Skywalker. you yet. ljubimci. Za misel. Za misel. Verjetno nič na svetu ne sliši toliko neumnosti, kolikor jih sliši kakšna slika v muzeju. Edmond Goncourt Morana Kušič nas je v svojem predavanju pod naslovom o izkušnji umetniškega dela seznanila s konceptom tako imenovanega estetskega empirizma – Ob kratkem prikazu svoje vrstnega trenda v sodobni analitični estetiki, ki vsako empiristično epistemologijo umetnosti eliminira v korist neke druge, zahtevnejše epistemologije, je predstavila metodo možnosti vračanja k common sensu, to je vračanje k izkušnji umetniškega dela kot takega in strukturalistični ontologiji, ki se pri takšnem pristopu neizogibno ponuja. Ok, znači, e, Robert je spomenuo da se moje predavanje zove iz kušnja umetničkog dela, međutim, e, ja sam ga, ja sam mu nadjenula jedno novo ime i od sada se zove estetski empirizam, ne, a u stvari stvar je e, vrlo slična. Kada govorimo o empirizmu, vjerojatno svi znate o čemu govorimo. Govorimo u stvari o tezi da svo naše znanje dolazi iz iskustva i kada bi sad to naprosto aplicirali na estetiku i na spoznaju umjetničkog dijela, dobili bi jednu vrlo, vrlo, jednu vrlo jednostavnu tezu, a to je da se spoznaje umjetničkog dijela treba temeljiti samo na umjetničkom predmetu. Znači samo na onome i na, onim iskustvima koje, koja u nama pobuđuje taj umjetnički predmet. Dakle, danas će biti riječ o barem grubim crtama, o spoznaji i, i o vrednovanju umjetnosti. Te su dvije stvari jednako kao i ontologija umjetnosti e, međusobno e, isprepletene i povezane i pokazalo se da e, pokušavanje, pokušaj rješavanja nekih problema unutar epistemologije umjetnosti povlače cijeli niz posljedica za, za aksiologiju, odnosno za vrednovanje i za ontologiju pa ću ja nešto malo reći o tome koliko bude moguće. Ok, znači šta kažemo kad nas neko upita kako ćemo spoznati neko umjetničko djelo. E, inače, prezentacija je tu e, da bi e, pomogla <laughs> za razumijevanje onoga što ja govorim, pa biti će rečenica i brdo teksta koji je možda malo netaktično nabacan, pa se ispričavam zbog toga. ja ću nešto toga i izbaciti u govoru. Znači, kad, kad nas neko pita kako ćete spoznat neko dijelo, mislim da ćemo svi intuitivno odgovoriti da ćemo tom dijelu pristupiti na način na koji se tom dijelu inače pristupa. Slike ćemo gledati, simfonije ćemo slušati, knjige ćemo čitati. I, to je ono što ćemo de facto napraviti. Međutim, ta, takav jedan common sense stav koji se inače, e, moram reći, u određenim knjigama e, ta common sense, ne? taj common sense se, se u negativnom smislu priljepljuje na estetski empirizam, što po meni nije sasvim upravljeno. Dakle, takav jedan common sense ima, ima svoje probleme, normalno, kada, kada pogledamo e, kako bi izgledao kao nekakva teorija spoznanog umjetničkog dijela. I ti problemi, kao što sam već spomenula, ono, e, povlače i konzekvence za e, aksiologiju, za ontologiju umjetnosti i tako dalje. I oni su bili de facto i motivacija da neki autori razviju vrlo složene ontološke pozicije u pogledu umjetnosti kojima je nekako glavni cilj izbići probleme estetskog empirizma. Ono, estetski empirizam je očito ostavio e, duboke traume na <laughs> umovima današnjih analitičkih estetičara. Ok, znači nećemo se baviti tom cijelom analizom kako te tri stvari se odnose jedna prema drugoj, međutim samo sam htjela spomenuti da su to e, vrlo povezane stvari kada je riječ o, o e, umjetnosti u biti ja ću vam tu prišiti o nekim protuargumentima estetskom empirizmu, jel da? Dakle, e, postoje nekako dvije vrste argumenata protiv tog common sensa, da se knjige čitaju, simfonije slušaju, slike gledaju, rečeno nekim pučkim jezikom. I ti argumenti e, u stvari hoće pokazati da taj naš interes za dijelo se ne može temeljiti samo na iskustvu dijela, samo na tome što imamo pred sobom to je njihov, dakle, glavni cilj. E, ali prije nego što kažemo e, nešto kakvi su to argumenti, ja bih samo htjela da razjasnim šta je to estetski empirizam. Ne? E, to je biti jedan termin kojeg je skovao Gregory Kari. Pod njim je obuhvatio sve one pozicije koje hoće minimalizirati ulogu sredstava jel tako, koja su nam u neposrednom iskustvu dijela nedostupna. Dakle, jednostavno rečeno, e, dovoljno je sliku pogledati, jel tako? E, ovaj, dakle, Gregori Kari je taj termin skovao da bi lakše u stvari referirao na sve te e, pozicije epistemološke koje, koje su takve. To je bilo negdje, čini mi se, 80. godina. ovo je neki ovako pojednostavljeni prikaz, nisam u stvari znala koliko ću to jednostavno povezati, to pitanje epistemologije umjetnosti i estetskog empirizma, pa sam to ovako napravila. Dakle, e, epistemologija umjetnosti nam postavlja jedno pitanje na čemu trebamo temeljiti svoje iskustvo umjetničkog dijela. Ne? Kakav interes za dijelo treba biti? Mislim, interes može biti svakakav. Ja mogu promatrati suvremenu umjetnost tako što gledam obline, e, E, nekakvog konceptualnog dijela, međutim to nije legitiman interes. To je potpuno pogrešan interes. Dakle, epistemologija umjetnosti se pita koji je pravi interes za dijelo, ne? na čemu trebamo temeljiti svoje iskustvo umjetničkog dijela i onda estetski empirizam nekako nudi odgovor, pa eto, umjetnička dijela su estetski predmeti i za njihovo vrednovanje biti će važna samo manifestna svojstva. I want to be an artist. I want you to help Of course you want to be an artist. Everybody does once. but they get over it, like measles and chickenpox. But there have to be artists. And lunatics too, but why go and live in an asylum before you're sent for? Mona Lisa Mona Lisa men have named you. You're so like the lady with the mystic smile. Is it only cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep, they just lie there and they die there. Are you warm? Are you real? Mona Lisa are just a cold and lonely, lovely work of art. smile to tempt the lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep, they just lie there and they die there. Are you warm? Are you real? Mona Lisa are just a cold and lonely, lovely work of art. Mona Lisa Mona Lisa. But you don't understand, Osgood. Uh, um, I'm a man. Well, nobody's perfect. Ok, i sad eh, ne treba puno razmišljati da vidimo da ovakav jedan stav ima svojih problema, e, pogotovo kada razmislimo o tome gdje je mjesto suvremenoj umjetnosti. Sigurno je da takav e, e, stav dobro nekako pogađa naše intuicije kako bi trebali vrednovati tradicionalnu umjetnost. Međutim, e, za, za primjenu toga na suvremenu umjetnost, kao što sam već rekla da neko suvremeno konceptualno dijelo promatram njegove obline, njegovu, ne znam, eleganciju, simetriju, a dok je to najobičniji pisoar, vidimo da cijela stvar izgleda nezgrapna i potpuno ovaj, neprihvatljiva. Ne? I naravno da u literaturi tada, eh, biti da se, da se eh, u estetici tada pojavljuju nekakvi napadi na estetski empirizam i nekakve alternative. I sad krenimo malo vidjeti kakvi su to, e, kakvi su to argumenti protiv, protiv turizma. E, Davis je e, njih podijelio, ja sam preuzela tu podjelu, na direktni i na indirektni. Na, dakle, indirektni argumenti bave se u stvari, jednostavno rečeno, onim eksperimentima. Oni izmišljaju hipotetičke slučajeve koji nam imaju za zadaću kao pokazati da se razlike u umjetničkoj vrijednosti ne mogu objasniti čisto empirističkim terminima. Dakle, da postoje e, nekakve moguće situacije u kojima bi estetski empirizam pao u vodu. To su indirektni argumenti i ja ću vam nešto danas pričati o jednom takvom argumentu. A direktni argumenti biti ukazuju na realne e, primjere iz kritičkog i evolativnog diskursa umjetnosti. Ok, i sad ja sam izabrala ovaj primjer ovdje od eh, Waltona iz 1970. Eh, ne morate se mući čitat, on je recimo ovdje ukratko prikazan, pa ću vam ga ja pripričati. Eh, Walton kaže da ne možemo umjetničku vrijednost ipak objasniti samo pozivanjem tako što ćemo se pozivati na empirističke termine. Eh, zašto i sad on tu formulira jedan protuprimjer i kaže zamislimo neku vanzemaljsku kulturu koja ima jednu posebnu vrstu slika. Oni poznaju slikarstvo, oni poznaju kiparstvo, poznaju glazbu, ali imaju jednu kategoriju plus. I ta kategorija su ove gvernike. One izgledaju isto kao Picassova gvernika, samo što kada se promatraju sa strane, otkrivamo da su trodimenzionalni entiteti. I to je ispravan način njihovog vrednovanja. I sad kaže Volton, netko tko to ne zna, nikako ne može pristupiti dijelu na odgovarajući način. I eh, estetski empirizam na neki način, eh, eh, kako bi rekla, mm, dakle estetski empirizam pretvara umjereni estetski empirizam. I kaže, ok je to što nam kaže Eh, estetski empirizam da trebamo temeljiti svoje sudove o dijelu na iskustvu koje nam dijelo izaziva, međutim moramo znati o kojoj se kategoriji radi da bi mogli pristupiti samom dijelu. I to je otprilike ta njegova šema. Ovo je upravo jedan primjer indirektnog tog argumenta koji eh, se poziva na hipotetičke slučajeve ili, kako sam već rekla, nekakve misalne eksperimente. Eh, ja bih samo htjela reći da mi se ovako intuitivno ne čini dobrom strategijom za govore umjetnosti osmišljavati toliko simplificirane misalne eksperimente i iz njih izvlačiti neke jače zaključke. Mislim da za govore umjetnosti imamo <laughs> dovoljno stvarnih primjera o kojima bi mogli govoriti i koje bi mogli istraživati. E, no, meni Voltonova priča ide na ruku ukoliko želim Eh, braniti estetski empirizam iz razloga što on upravo jest nekakav empirist, samo što umirene vrste. I sada eh, ta pozicija, pretpostavljate, nije uspjela preživjeti prigovore drugih autora. Eh, jednostavno je prigovoriti ovakvoj poziciji kako i nudi Bolton. Znači sve što trebamo je naći dva ista dijela kada ih gledamo, istih manifestnih svojstava, koja pripadaju istoj kategoriji, a koja ujedno posjeduju različitu umjetničku vrijednost. Znači, naći protoprimjer. To je, to je e, učinio Kari, ne? Kari je e, također veliki protivnik estetskog empirizma, zajedno sa Davidom Davisom i on je na neki način slično, e, na sličan način ukazuju na nedostatke te pozicije. I kaže Kari ovako, kada bi Picasso opus sadržava ovu sliku gospođice Zavinjona, ali kada ta slika ne bi bila naslikana tada kada jest, već u neko drugo doba, mi ju ne bi jednako vrednovali. Dakle, mi bi imali istu sliku, istih manifestnih svojstava, iste kategorije, pripadala bi istoj kategoriji, um, no druge vrijednosti. Zašto? Zato što to nikako ne bi bila značajna slika u njegovom opusu, koja nastoji tablirati tu novu koncepciju reprezentacijskog slikarstva, već bi to bila neka druga slika. Neka e, tada u tom zamišljenom slučaju ranija slika. Za misel. Za Če bi bil svet jasen, bi ne bilo umetnosti. Albert Camus. I nadalje, e, zanimljiv primjer koji Kari izvlači su ovi e, Van Megerenovi učenici iz Emausa. Van Megeren je najpoznatiji krivotvoljitelj Vermeera. I sad šta se događa? Isto tako imamo sliku koje ćemo pridati različitu umjetničku vrijednost kada saznamo tu informaciju plus. A informacija plus je dokaz da se radi o krivotvoreni. U stvari to nije prava krivotvorina, ono, <laughs> Van Megeren je slikao slike koje su samo u Vermeerovom stilu, ali su bile besprijekorne. I sad o čemu je riječ? Zašto ovo ne odgovara Volturno? Zato što mi ne možemo u dijelu pronaći nikakvu estetsku pogrešku, ne? ta informacija, to nije slika iz 17. već iz 20. stoljeća, nema nikakve veze s estetskim kvalitetama dijela. To je jedna povijesna činjenica. Um, I to su te činjenice, provenijencije, kako će ih kasnije nazvati Kari i Davis, činjenice o nastanku dijela. Kad govorimo o činjenicama o nastanku dijela, onda smo se očito odmakli od samog umjetničkog predmeta i od onoga što imamo pred sobom u galeriji e, i tako dalje, u kazalištu slično. No estetski empirizam takve činjenice ne može, e, ne može prihvatiti taj filter koji, koji nam daje za svojstva koja su relevantna za vrednovanje i nalazi se u jednoj absurdnoj situaciji. Ne? S jedne strane, problem estetskog empirizma je ono što smo spomenuli suvremena umjetnost. E, diskontinuitet između umjetnosti prošlosti i umjetnosti danas. Dakle, to je nešto čime se na neki način mora, mora suočiti. A s druge strane, estetski empirizam možda još veći problem ima sa krivotvorinama. Zato što ne nalazi nam nikakav način, nikakav argument nam ne daje na temelju kojeg bi mi mogli krivotvoreni uskratiti, krivotvoreni uskratiti umjetničku vrijednost. I to su nekako te dvije stvari koje se meni čine kobne za ovu poziciju. Okay. I sad postoji jedna alternativa, a ona se naziva kontekstualizam. E, dakle, kontekstualisti će reći da postoji umjetnički predmet i on ima nekakvu strukturu, ali ta struktura se nalazi u određenom umjetničko-povijesnom kontekstu i mi je moramo procjenjivati pozivanjem na taj umjetničko-povijesni kontekst. Dakle, oni mogu filtrirati ove činjenice kao što je kada je slika nastala. E, dakle, riješili su se zasigurno tog problema krivotvorina a s druge strane nemaju ni problema sa umjetnosti, sa diskontinuitetom između prošlosti i, i sadašnjosti. No, pojavili su se neki autori koji će kontekstualizam također proglasiti neprihvatljivom pozicijom, koja mora ili napredovati u nešto drugo, ili će se ponovo srušiti u onaj empirizam ili strukturalizam, i to su upravo ti autori o kojima sam govorila na početku, koji po meni e, e, uvelike krše naš common sense kad je riječ o umjetničkim dijelima. To su Gregory Cari i David Davis. I oni imaju jednu motivaciju da sve umjetnosti, sve oblike umjetničkog stvaranja, u svim periodima stave pod isti nazivnik. Da daju ono nekakav kako sam ja to ovdje nazvala, nekakvu uniformu schemu za to kakav treba biti naš legitimni interes za dijelo. I sad kronološki priča izgleda nekako ovako. Dakle, imali smo taj estetski empirizam koji je napredovao nekako kontekstualizam zbog svojih problema i na posljedku imamo ove tu kojima nisam namjerno dala ime, jer bi ime najprikladnije bilo procesualne ontologije, a to mi se čini malo preteško i pre zamorno za ovako za neko izlaganje. I sad pogledajmo šta to zaista govore te, e, te nove teorije. E, Davis, na primjer, kaže e, Davis kaže sljedeće da nemamo više umjetnički predmet, ne? zato su prekriženi, bilo da se radi o slici, bilo da se radi o konceptualnom radu. Tu uopće nije bitno koliko estetskih svojstava neko dijelo zaista na sebi nosi. Jer sigurno je da ćemo reći da slika nosi više estetskih svojstava ako pisar nosi uopće iti jedno. E, međutim, to, to Davisa ne zanima. Sva su umjetnička dijela pod istim nazivnikom i on im naprosto ukida stvarnost e, koju možemo pronaći u samom umjetničkom predmetu. On kaže, stvarnost umjetničkog dijela nije u onome što mi vrednujemo, onome što imamo pred sobom, onome što slušamo, gledamo i čitamo, e, već je stvarnost umjetničkog dijela čin umjetnika koji je doveo do nastavka tog dijela. Basically, we have here is a dreamer, someone completely out of touch with reality. you're my friend. And can you see? Many times we've been out drinking. Many times we shared our thoughts. But did you ever, ever notice the kind of thoughts I got? Well, you know I have a love, a love for everyone I know. And you know I have a drive to live, I won't let go. But can you see its opposition comes rising up sometimes? That it's dreadful and position comes blacking in my mind. And that I see a darkness, and that I see a darkness, and that I see a darkness, and that I see a darkness. Did you know how much I love you? Here's a hope that somehow you can save me from this darkness. Well, I hope that someday, buddy, we have peace in our lives, together or apart, alone or with our wives, and we can stop our whoring and pull the smiles inside and light it up forever and never go to sleep. My best unbeaten brother, this isn't all I see. Oh, no, I see a darkness. Oh, no, I see though I see your darkness, did you know how much I love you? Here's a hope that somehow you can save me from this darkness. i dobro, sad sam ukratko izložila um, kako su se otprilike te pozicije razvijele i šta smo dobili na kraju s ovim procesualnim E, ontologijama. Ne? Dobili smo to da smo izgubili samo umjetničko djelo. Na neki način umjetnička djela su, su počela postojati u našim glavama. Ili što je još gore, u, u, u tom kritičkom i evaluativnom diskursu. Ne? Mislim da je nekako, kad je riječ o <laughs> narušavanju common sensa, da su ove novije teorije ga narušile puno ozbiljnije, puno teže i puno smjelije hrabrije nego što je to činio sam estetski empirizam. S druge strane, e, Davis sam kaže da je ta suvremena umjetnost samo, referenci, samo referencijalna i uglavnom je li da je ona takva da, je nekako refleksivna, tako? E, I mislim da nekako nije opravdano e, umjetnost svih perioda prilagođavati onome što se de facto događa u suvremenoj umjetnosti. U redu, možda ona je takva samo refleksivna, samo referencijalna, međutim to može biti kontingentna stvar koja se isto tako može izmijeniti. Tako da smatram nekako ta ravnoteža e, nepravedno e, ide na stranu suvremene umjetnosti. Pod cijenu e, i uz to nosi preveliku cijenu Smatram da naš interes za dijelo ipak mora biti interes za ono što imamo pred sobom. zaslali do konca še ene oddaje Zofijenih. Naj vas ob obok filozofskih duetov opozorimo, da je mogoče posnetek celotnega večera, kot tudi posnetek pogovora z Morano Kušič, sneti z naše spletne strani www.zofijenim.net, na kateri vas ob tem seveda pričakuje še obilo drugih zanimivosti. Ob tednu so raje vabljeni na novo filozofsko žetev, do takrat pa po filozofsko vse dobro.